Felipe Mater, lo de Cartier para no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco el dólar Viven pendiente mi ne, mi plato, mi ex, ya no para Lola No me gustaron sus relojes y fue, igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo Me puse la Gucci con un short de Nike cadena, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo Nightlife, top life, secuencias que van a mil Falta calma, por eso tomo otra pil No sé cómo dormir, ella se volvió a ir 6 Me puse la Gucci con un short de Nike, puso cadena, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar, ustedes donde están Piroro por los dedos. que no lo veo, el humo me dejo ciego. que no lo creo, el duco lo a pa' robo roble cartier por pues no ver la hora. Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco el dólar. en pendiente mi ne, mi plata, mi ex, ya no para el Lola. No me gustaron sus reglas y fue, pues, igual troqué el otro día en el Lola. Me puse la Gucci con un short de Nike, puso cadena, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para neo. Con cara de que nada va a salir más,